Arratxalde honek guztieri jokozkan posa joa abiatzen dugu. Bai, atxaldeon olatza. <laughs> Atxaldeon guzieri, eta pilota eta sokatira aipatuko dugu. Ez ditugu gomita guziako ino mainaren inguruan, baina Gabi Etxart eh, agian eginen da esokatira ipatuko dugu berekin. Pilotan, jadanik aspalditik aipatzen zen pilota munduan, seguraski hau duzu segitzen duzuenek. Eh, baina berria ofiziala ezain aspaldikoa, duela gutxi agertu da eta kirol zuzendari edo deten berria hautatu du federakuntzea, frantzeko federakuntzak. Eta, eta Michel Poit, zu hautatu izan zira, atxaldeon? Atxaldeon. Beneri. Ara, eta zurekin aipatuko dugu hori, eta bigegen zatean egan eh, dugu sokatiraztariko girela, goma gaineko euskadiko xapelketan, espeletarrak bikainari baitira, seion eta kilotan, azken tiraldia izanen dute larun batuntan, ibaran gipuzkoan, eta niapurak xapeldun gertadaiteke daiteke, eh, gurekin izanen dugu istantean, e, Gabi Etxart, agian, agian. Hor, oiterazten hau zuet, galderak egiten al eh, dituzuela, zuzenki telefonoz 0 bos bos behatzi, bos behatzi iru 0 bat zenbakirat, edo Twitter kondurat ere eginen diogu, eh? Jokoz azpiko maratsoa, Kampo elbidean. Pilotarekin hasten gira eta beraz ostion egiten nuen eh? Frantziako Federakuntzak eh, DTN edo eh, Kirol uh, arduradun edo Kirol zuzendari hola dituko dugu, eh? Kirol zuzendari berria orkestu du eta Michel Poitz uh, zu izan zira hautatua. Ba, er, ofiziala da orain zu zira egina da edo? Bai, ofiziala da asteuntan. Asteuntan, eh? berean beraz paper guziak bat dira ez da problemarik zenta etzen egan behar etzelako ofiziala hm. orain egina da. Nahi duzu aurkeztu uh, menturaz uh, federakuntzaren uh, zuzendaritza batzordean edo komite direktor hortan elduen larun batean, uste dut? Eta azkenean ez? Uh, azkenean ez, bulego bat izan da asteuntan eta gero uh, uh, komite direktor behaz uh, normaliki... Uh, ez da oita iruan hor? Ez. Ez, ados. Berantago izanen da. Ai, berantago izanen da. Ados. Bo, inen dugu lehenik lan pedagogikoa bat, zulek entzulek behar bat azute ongi izagutzen, zer den uh, eh, DTN hori, entzulek ongi ulertzeko ebresi behar da, beraz DTN, deitzen dena, Direktor Teknik Nazional, edo Kirol Zuzendaria, dazuk zuk duzun, zuk atxekitzen duzun postua, eta uh, eh, Direkzion Teknik Nazional, DTNA dela ere, baina hori Kirol Zuzendaritza, deituko dugu Euskaraz, eh, azken unekin hasiko gira, eh, Direkzion Teknik Nazional, Kirol Zuzendaritza horrekin, eh, pompilota zari gira, biztan dena, mena zertaz arduratzen da kirol zuzendaritza hori susen? Bai, eranen, lehenik eran behar da, nola, antuatu den bai. eh, Kirola hemen eh, estatuan. Mm. Eh, kirola da ministerioak, Kirolako ministerioak uh, antolatzen du Kirola estatutan. Eta, mozen zaitu, eta arizira Kirolaz edo, edo goi mailaz? Kirolaz. Kirola osotasun, eh? osotasun, bai. Eta hoguen, Nola, nola antolatzen du behaz uh, ministeriak uh, kirola, uh, egiten du edo emaiten du, nahi zu, uh, egiten duten bezala, un delegazio zehaz publik, uh, fedakuntzari, eta fedakuntza guziak ba, badute laguntza behaz ministeriatik, ah, bi aldetatik. Lenik da diru laguntza, Emaiten, egiten dute uh, leburuko kontratua, eta leburuko kontratua fi, filmatzean, eh, hori uh, emaiten da, dilo laguntza, eh, nahi hau zuhantu eh, kilola eta beriziko guretako pilota. Eta gero, emaiten dute ere, Eh, nahi hau zu laguntza, baina jendearekin, eta teknikia hmm, teknikarekin bai. Eta teknikarekin dira entrenatzaileak edo... Bai, eta hori da nahi eh, dena eh, egiten du DTNA edo eskual zuzendaritza nahi hau hmm. Eta horretan, ferak funtzen endako, badire, kutsikora bera, sortzi amak jende parte hartzen direnak DTN horretan, eta... Uh, Eien zu oso, ferakuntzako besu armatua da, eta uh, jende horiek beaz e- e- egiten dute eta antolatzen dute uh, hmm. uh pilotako politi politikaren. Ah, biltzeko, alde batetik sosaz federakuntzak sosa maiten du federakuntzari, bai. eta beste alde batetik eh, giza bai. bai. baliabideak, bai. gizonak eta mazteak, eh, entrenatzaileak, sortzi dira, istantean aipatuko, sortzi amak bat, eh? istantean aipatuko ditugu, kuadro teknikoak direnak, baina detena zerta zarduratzen da, deneta zarduratzen da, dena egin behar du pilotan? Bai, dena, orduen normalki federakuntzak guziak badute proiektu bat, eta uh, eh, proiektua nahi eh, eta antolatzeko, eh, be, erabiltzen dute uh, eskual uh, edo uh, deten, deten, deten hori. Nik uste lan bakrik goi mailaren Ez bat Bon, bat, bat, batzutan deten batzuk uh, auta bat iten duzte. Hmm. Hmm, bai, bai. Hori mm. eh, izan da behaz lehen detenarekin. Baina normalki uh, denetan ari dira. Eta nik uh, eh, proiektortan, eh, bai uh, edamena, bai, bai formakuntzan, bai goin belian, uh, eginen dugu nahi oso proiektu oso bat pilotaren dako, eta beriziki liga eta klub, klubarekin. Hmm. Hori da zure proiektuan. Beraz, denetan badu tipi-tipetatik formakuntza, garapena, uh, detenak denetan parte hartzen aldu, ez? Bai. nortaz dependitzen du, ganduzu, ministeritzatik dependitzen du, da federakuntzaz dependitzen du? Be, ministeriak behaz eh, pagatzen ditu, behaz eh, eh, jendiak eta dena, mm baina uh, uh, lana egiten duzte ferenkutzetan. Mhm. Zenta, mm eh, zuk nori barko dizkio zuk konduak eman? Nik uh, eta gero uh, uh, eh, ferakuntzako presentari. Niru bai, bai. Baina lehenik ministroari. Ba, hau da, nahi duzu nire, nire nausia. Hor hmm. eta zer lazio DTNA eta federakuntzaren artean? Egan duzu, beso armatua, pixka Bai, eta hor hori da, eh, nahi duzu da, eh, tresna bat bezala, eta beraz tresna hori eh, antolatzen du uh, proiektua eta hori harremanetan uh, sartzean ere li, ligarekin eta eta eta klubu guziarekin. Hmm. Egan duzu ostion, sortzi amak pertsona beraz kuadro teknikoak deituko ditugu, eh? nor, nor dira gaur egun pilotaren dako? Bon, lehenik bazen Michel Superiel, guai eh, erretretan da. <laughs> beriki, eh, bai, <laughs> bere, eh, beraz, uh, uh, du, gudu, normalki, eh, Olakotan zer da, ordezkatua da, postua libratzen da, nola, nola? hau dire funtzionari... Funtzionariok dira, bai. Ba, funtzionari dira. Eh, bon, eh, dire kirolako uh, erakasleak, eta nire hau pasatzen dute konkursu bat, eta gero uh, bezala, erakasle bezala... Uh, kirolako erakasleak, EPS erakasleak? Ez, kiroleko erakasleak. Ados. Eh, ziren, badi, upez e, eh, erakasleak lana itentuztenak behaz liseoetan edo kolizietan. Bai. Eta gero, uh, kiroleko instituzinetan, badire, Ados. kiroleko erakasleak. Ados. Eta konkursoak biskat desbegnea dira, bai. baina nahi uzu... uh, eh, antxu berdin da. Ados. Eta nok dira berazok gelditzen direnak? E... Eh? Gelitzen direnak bineska, marri goledak eh, zautua da frontenis mai, mm. mailan eta emengo, emengo da, nirizkoa da. Gero Sofik Laveri pauen, uh, uh, pauetik etorri da, eta bera ere uh, uh, gomazko pala eta frontenisekoa uh, etortzen et, da, eta orden berak antolatzen du uh, entrenamendu bat uh, edo zentro bat han uh, pauen, Gero bat dili Pascal Beder, eh, ez autua da, zenta espalitik eh, eh, izaiten da, be, izan, izan da, behar uh, eh, eh, Beraz ez da punta zarduratzen zen? Bai, ez da punta. Eta, eta gero, gero frantziako ekipetaz? Hori, eh, eta gero bon, berze, berze mission bat hartuko ditu bai. gero bat bada jarbuntxo beli, eh, bera eh, okupatzen da ere... Eh, Uh, kasenetan beaz... Kaseneko lizeoan, bai? Lizeoan, bat dire, dide, erreten dugun, bezala, uh, ordan Eh, gauzak e, edatzeko eta zabeltzeko pilota e, kolizioetan eta goimeritan e, gazetan. gero bada Pierre Boucher, hein, Pierre Boucher ere emengoa da, bon, eta, eta, eta bar. Ados, hor, gantzu, eh, balakigu susen hor diran, sortzi, eh, soma diren markatu sortzi... Sortzi, sortzi, dira. sortzi. Eh, bon, istantai patuko dugu eberen eh, lana, zenta berro zure proiektuarekin ere sartuko da. Bit, horren zure postuaz, deten postuaz, beraz, zuzendari, kirol zuzendari postuaz, Eh, direktortari nazional, eh, hori zuk, eh, zuk hartuko duzu, pos, hartua duzu, hasi zira jadenik, lan, lan, hori egiten. Um, zer, izanen da zure, zure egiazko funtzioa, zer egin, zertaz okupatzen zira zu? Hori guzia, menturaz, kudeatzea, hori guzia... Mm, bai, nahi buzu, proiektu bat ere, ereikiko dugu, denen artean, denen artian, bai eh, ferakuntzarekin, baina baita ere eh, ligarekin. Eh, eh? Euskal Herriko ligarekin? Euskal erriko ligarekin eta berze ligarekin. Eta eh? da Frantzia guztian Hori da, Eta nik, nire helburuak dira, uh, uh, lehenik, uh, uh, maite dut uh, bat, Moriz denek zautzen dute, uh, irrantzion uh, egun batez, erran famatu bat, uh, frantzesez, Euh, la pelote basque, c'est le sport d'un peuple pour tous les, pour tous les peuples. Hein, Naïosu, Nidetako, oso, niretako pilotada, da euh, eskual, eskual kirol bat, lenik. Hein, eta hemen sortu da, hemen moltua eta hemen azkartu behar da, hemen zabaltu behar eta hemen moienak hemen, eman behar ditugu. Ja, zabaldua da, horren alare bai, bai da bai, inbeste... Eh, hemen eta inguruan. Ez dugu behar... inbeste monopolioa egan ezak Euskal Herrian? Ez ez, baina eh, behar dugu zerbait egin eh, inguruan ere, bernesan, eh, landesetan, eta Akitanean usuan. Horren, hemen Akitanean eta Berizki Paralean hemen duzu pilotako soziologia. Eh, gero, berdugu ere, uh, lur, bertze lurraleterat eh, joan eta ideki bertze, bertze pilotako bidean. Eh, bertze tokitan, guai, bada, frantzian uh, bertze antolaketa bat uh, uh, lurraletan, eta berdugu aprobetsatu hori, uh, eta joan uh, e, eta, eta atseman bertze, bertze lurraletarat pilotantzat. Eta orduen, pentsatzen dut, eta hori ginen dugu, uh, eh, montatu behar dugu antena bat, uh, eh, eh, ferakuntzako antena bat, eta detenako antena bat Parisan, hmm. eta Parisetik abiatuz behar dugu, pixkat zerbait, eh, nahi huzu sare bat, eman uh, frantzian, uh, eta ongi ezarazteko. Sare bat edo da pilota sartzea ere uh, frantziako beste eskualdeetan? Eta hor, hainiz galde egiten du, behar bali trinketak eraiki edo ez erparetak eraiki. Bon, hori, hori, e, pentsatu behar da, zenta, pentsatu behar da, zer, zer ekin eh, egiten aldugu estrategiere hori. Eh, ez du, hori, uh, hori, hori, hori, eraikitzeko trinkete bat eh, nanten edo uh, edo edo erraialai bat uh, eh, lilen ez, da, ez da posible. Horren, berdugu etxeman bertze, uh, bertze espezialitatea, berdugu pixkat uh, pilota edo frontbola edo olako zeit. Eh, pensatzen... Zer gertzu frontbola justuki? Altsa maiten zu ongi dela? Be, Frambola, pentsazen dut, lenik lehenik, da, pilota, zentazuk, nola hasi pilotan zela uh, eh, eskolan. Eh, Kastolan. Eh, eh? pareta bat enkontra, eta horren hori da frontbola, hori da pilotako nahi duzu karrikako pilota, eta ez dute asmatu eh, berze espezialitatea. Baina hori, simplia da, emaiteko, simplia da egiteko, simplia da berba promo, pilotako promozioa egiteko bertze, bertze lurraletarat. Ez hemen. Ez, ez hemen, bada, bada eskua, bada, bada berzi espezialitatea, eh, bon, mm. pentsa dut, hemen ez du balio. Eh? Balio du, bertzet tokitan joaitea mm. olako uh, be, internazioan bezala, eh, zenta uh, eh, internazioak uh, hori uh, erabiltzen du. Sartua du, bai horrein, bai. Jamiseri hmm. diak ekin. Antxu asitzira biskabat zure proiektua eh, aipatzen, nahi, nahi nuen nahi nuen biskabat berantago aipatu, baina uh, eh, istanten berriz hartuko dugu, doiduia erraiteko um, zu, zu biskabat zure zagutza egiteko biskabat Michel Poitz eta mentura zentzulek ezagutzen dute Michel Poitz um, miagitzeko urteko autetxia politikan eh, ari zana, eta menturaz gutiago zagutzen dute Michel Poetz uh, eh, kirol, eh, kirol munduan. Eta or, ba, Kirolean ezagutu, ezaguna zira ere, behar bada errok ere, <laughs> eta pilotaren zat, pilota zalek behar bada bai, menan ez baitez bada. funtsan pilot, pilotatik, uh, pilotatik pilotarekin el, baitzira. Bai. bai, bai, bai, pilotarien iz, nire, nire aita uh, eh, eraikidu uh, eh, bakeko eh, eskuko uh, uh, taldea, ni uh, nire itatxi pilotaria zen, ni ere, uh, nire aurrak, nire semiak ere, uh, orden, nire kultura, familioko kultura da, da pilota, eskuska, sistera eta zesta Ni asiniz bakean, bakeko taldean, euh, eskuskan eta sisteran ere. Orduan, titulu batzuk ukan ditut behaz euh, klobo eta euh, ere askifite behaz eh, errenten nintzen, errekasen nintzen, mhm. eta naturarki, Eh, pilotarekin, behaz eh, formakuntzari eh, joan niz, eta... Errientako ikasketak egin, egin zenituen, bai, eta bai, errientazin, ah. nun zinen errienta? Ebe, lehenik pastu, pastu niz uh, pauetik eskola normaletik, eta gero hasi niz uh, hemen garazin. Gara zen? min eta eh, berezik ez derringi belen. Ni lehen posta. Eta pilota beraz naturalki, eh, hasi zira pilotarekin? Bai, eta orduan eh, hasi entren, entrenen bakean, bakeko sekretarioa, da gero bakeko eskuskako presidenta, da gero ligan, da gero felakuntzan, eta pixkaka pixka orduan, eta azkenean, Uh, Erreintea bazen Eh, nahi oso lehen uh, eh, dekonzi teknik, teknikako konselariak, bai. eh, eta bazen gazton txikopar, gaitzeko lan egiten zuen, hemen iparalean, eta orden utzi du bere posta, eta retretan joan zen, eta nik hartu dut bere mm. posta. Mm. Eta sartu niz, eta pixka pixka e, pastu, pastu dut amabost urte, ola, pilotan, eta gero ateratu niz uh, duela urte, bertze ofizio bat eh, hartzeko. Politikan sartzeko. Egan dugu ez? Ez politikan txartzeko, zenta politikan uh, zen. Eh, ah, eh, eh, eta ez ez hartzeko bertze, uh, bertze ofizio bat hmm. Ba, beti uh, uh ministro, bai. eh, ministroen. Hori guzia gaiteko, uh, etxea on, ongi zautzen duzula, zenta beraz Jean-Pierre Erbiti izan da Jacques Pla baino lehenago uh, eta bere ondoan uh, luzez lan egin duzu, beraz ez zira ere heldu uh, ara leku galdu batera, ongi zautzen duzu, Euh, Aipatzeko, aipatzeko Jacques Pla, eh, Jacques Pla beraz kanporatu zuten jaz, eh, uh, ez ez kanporatu zen, eta azken finean eh, bere kontratua bukaera heldu zen, eta ez zioten kontratua beritu, baina izan, zen, izan ziren ala ere kalapitak uh, Lilu presidentearekin, federakontzako presidentearekin, batetik mundialean emaitza txarrak izan zirelako, aski txarrak, eta bon, menturaz Lilu Echeverria etzen hain kontent, eta balakigu uh, zaintxua dela, eta, eta, eta biziduela hori argi, eta garbi, eta bi, bigarren aldetik ere, pixka bat, um, kuadro teknikoak um, ez zitulako lanean ikusten, edo ez aski urbil pilotarietaik, edo um, hortaz, horren berri bazinuan, edo zuko zu duzu, edo... Bai, <clears throat> nik erten, erten alut, baizu... Uh, uh... barko batean eta e, ibiltzen kapitaini, gabe, eh, barkoak e, eh, joaiten alda edo zuen lekutan. Eh? kapitaina? Bai, bai, ustut, bai. Eh, edo sobera urguntzen, hola, hola da. Gero eh? zela, lehen aldia zen, ba, pilotan uh, detena bat Tuluz, Euskal Herritikampo, zela. Bai. Bon, ez, eta ez, ez, ez niz sartuko olako, olako gauzetan, eh, eta mm -hmm. beste, historia, da, bai, ikusi behar da, hain zineat. Bon, azteko lilutxe berriak nahi zituen gauza batzu, seguraski zuri ere galdegin dizkizu, zuk ere eh, ministeritzen seguraski proiektu bat aurkeztu duzu, eh, horren berri emaiten alduzu, zer, zer nahi du lilutxe berriak eta zuk zer pentsatzen duzu egitea? Be, lilutxe berriak nahi du... Eh, uh, eh, intzinatu eta intzinarazi uh, eh, pilota. Eh, eh, ferakuntza, ligak... Eta, Ados, eta konkretuki. Eta konkretuki hori egiteko ez du, ez balio bakerrik egiten gauzak goimailean. Goi eh, ba, bada... Piskat hori zen, goimaila bai, bai eh? Goimaila importantea da, zenta bon, da vitrina bat eta txempu bat den, denentzat eta gaztentzat, baina pilotako edamena da, pasatzen da, bon, lehenik eh, lana inberda uh, eh, eh, bat, pilotako batasunarekin, hmm. inberda ikusi behar zer, zer, zer den, zon zoen diren esperantzak, zoen diren nahiak, eta dena, eta in zerbait pilot, uh, batasunarekin. Eta gero, uh, bada iniz gauzak, uh, gauzak zabaltzeko uh, pilota gaztetan, E, ikusten duzulaik, uh, e, zorin dine zenbakiak, e, etxemplu bat hartuko dut. Hemen, hemen eskolegian eta frantzian zorin dire pilotako batasunak uh, nausinak. Dire, uh, baigoriko sahersegi, dire, uh, garaziko goizeko izarra, dire, uh, donaboleko amikuse, eta dire, azparneko uh, noizu hau dire. Eh? Eta nahi, bon, eta primitro tibi On, ongi da, barneko pilotako eh, pilotako bai. pilotaren eh? Baina, nahi bozu, uh, eh, inberda in bertze gauzat, bai kostaldean, bai bertze lugaletan, eta horren, berda, atxurutuki, uh, zabaldu pilota edo uh, bidetan, uh, txemplu bat, uh, gaztetan, uh, nesketan, Ez du, duztugu entzinatu, uh, eh, bakia, uh, eh, neske, nesken entzina. Lizentzia duen kopulua zira hor? Lizentzia ez dela entzinatu? Uh... Eh? Ez, uh, nesketan ez, nesketan ez. Ah, eta eh? orokorki pi, eh, pilotan? orokorki, bon, orokorki badire uh, oita, oita lau mila uh, eta... Lizentziatu. Lizentziatu. Eh? Pentsazen dut, berdugu uh, gehiagoin hori eh? hori dudai Zeko stopatzen duz zure iduriko uh, garapena? ezagutza uh, eskas bat? Ezagutza, ezagutza eskaz bat. Berdugu modernizatu piskat gure, gure uh, beriziki uh, gaztetan. Eh, Eri gira orain proiektu bat uh, eh, montatzia behaz, uh, kolore bat ema, emaitia behaz pilota gaztetan eta uh, gauzak egine ditugu eta gauzak ateratuko ditugu urian, uh, urian izanen da behaz eh, gazten uh, mundiala, miahitzen, bai, eta han, urian, bai. Bai, han ezagiko dugu, eta uh, uh, nahi buzu, plangintza bat, uh, piskat uh, gauz, gauzak aldatzeko oh, arizira, uh, ga, gazten, ga, gazten, gazten giroan. Hor oh, harizira komunikazioaz? Komunikazioa. Logo edo... Komunikazioa, eta gero, uh, uh, gero kompetizioetan ere eh, berdugu dugu pixkat gauzak uh, eh, mollatu, gauzak eh, modernizatu eta eh? gauzak e, egiteko. Nik, banuke gauza bat, ala ere egia da gazteak interesatzeko falta da tresna nire iduriko importante bat da irudia, adibidez, telebista, xare uh, sozialak, uh, gazteak biziki hortan baitira. Bai, bai. Eta, eta, pilota ez da ikusten telebistan. Pentsatu duzu hori? Bai, eta ari gira, ari uh, lanien uh, hortan, eh, uh, dibidez, uh, gaur badire FIPA, bai, bai, bai. eta ari gira uh, lana, lana egiten uh, behaz uh, arduran eta bon, uh, molatzeko uh, argazki berri, bat uh, gazentzat, eta orduen, pentsazen dut, Bos pasei eh, hilabete buruan uh, zerbait ateratuko atera ditugu hori buruz. Sare sozialetan, bai, videotipi bai, batzu edo hola. Marrezki bat ere, eta gauzak uh, pixkat uh, mogitzeko uh, pilotako argazkia gaztetan. Mm. Eh, Berdugu zerbait egin hori buruz. Gabi etxak, atxaldeon? Atxaldeon! <laughs> Berantean mainaten horeko. Ba, azken handi izan izela, hiru giren horren baten dako. Ta guai, bi agia horren baten dako, bezpa dut, <laughs> demora gehiago. <laughs> da, bera, bera, zufite mintzo zira zer Michel Poitzekin aligira beraz, deten aipatzen eta istantean eh, sokatzira aipatuko duzurekin, dena galdeak batzu, zu, etzazula, duda. Michel, eh, konkretuki ere, eh, bon proiektu aniz bat dira, konkretuki, bulegoa lehen eh, zenen zen, anbaitzen detenaren gauza, pasada federakuntzara, nahi du egan ere... Eh? Bai, bai, zenta berdu, detean hori, berdu, eh, berdu izan uh, konkretuki pilotako jendekin. Eh, baita federakuntzan, baina baita ere liket, ligetan eta, eta klubetan. Horti pasatzen dira? Bai, eta horretako uh, eh, behaz liga guzietan pastuko dira, uh, teknikalari bat izanen da behaz uh, ligetan ere, uh, piskat launtzeko egen dela, eta horren behar dugu lokari uh, gogor bat ezari, Eh, bai uh, klubak, bai ligak eta ferekontzan artean. Nola ginen duzu hori zenta hori betikoa da, beti gaiten dugu hori? Benan... Ba, be, be, lehenik inberdugu, e, lehenik inen dugu liga guziarekin inkesta bat, eta argazki bat uh, piskat jakiteko uh, zoindire Ehm, nahiak ez ongi dire... ez zait berriz zerotik abiatzen direla eta berriz ez, dena... Ez, ez, eniz gauzak egiten dire eta guai segituko du. Eh? Eta orduan, hortan, bada gaitzeko lana egiteko, bai formakuntzan, bai eh, lan ere atxemaiteko uh, eh, eh, launtzeko klub guziak, eta eniz gauzak badire egiteko. Eta hori, eginen dugu, elkar. Eh? Eta, Elkarrekin no. nor... Ebe, eh, nik uh, eh, itz ari naiz orain uh, ligako prisena guziarekin, mm -hmm. eh, eta gudan, ez da dak egine ditugu gure artian eta pixkak proiektu bat uh, eginen du, xarea bezala, uh, bai ferakuntzatik, ligarat eta uh, kluberat. Mm dugu EDTN-a aipatzen dugularik, eh, Kirol Zuzendaritza aipatzen dugularik, pilotan modalitate guzietaz ari gira, edo bakarrik nazioarteko modalitateetaz? Ez, guziak. Eh, guziak. Be, bere, sokoak eh, ere. Ba, berdugu uh, eh, tra, tradizioneko uh, espezialitatea behaz uh, azkartu. batzuk diote, bai, berdirak, berdirak kendu, sobera da, irakurtzeko, zaila da, esplikatzeko, Berdu, Berdugu, berdugu azkartu dena, baina berba uh, promoizio bat e-, egiteko, uh, pasatu... Uh, simplifikatu? Uh, bai, hmm. Hori, eh? baina hori eginen du... Baina, eh, pentsatzen dut, eh, ber, ber, berdugula, hemen eh, adibidez iparalean, laundu uh, errebotea, laundu xaria, uh, pasaka, ba, xaria, eh, badugu ikure proiektuan plangintza bat edatzeko eta arzkartzeko xaria, zenta espezialita uh, da, eh, eta gainat, bon, berdugu Eta utxe egin du joan den mundialean. Eta eh? utxe joan den mundialean. Eta behar bat utxe egin du Barcelonaan ere? Ez, ez zerenta lana egin dugu. Eh? Ez, ez, ez okaiteko. Seur tatzen duzu? Ba, ba, seur. Eh? <laughs> Badugu, jadani badugu jende ere, pres direnak behaz zerbait egiteko hortan. Uh, hmm. Badala ere, um, badala ere ez arazo bat, baina berezitasun bat eskuskarekin, zenta eskuskarekin eh, nola ganezake um, goi mailaren partea uh, iduridu, iduridu ez seur, eskupilotak hartua du eskupilota elkarteak, elkarte privatuak eh, hori nola hori detenaren lana litaike menturaz, bai, nola bai. izanen da hori? Ebe, guk uh, ari gira mitzatzen behaz eskupilotarekin nik uh, presidenta Uh, eh, ukandut eh, jadenik uh, eh, telefonaz eta mintzatu niz bere berarekin, uh, mintzatuko gira ere panpiladusekin, eta berdugu lotu dena, Euh, eta denen, denen artian berdugu pixkat uh, kolektiboko interesan interes, dako, berdugu lotu eta berdugu geikatu eh, gure, uh, eta orduen, detena, behaz lan du eskupilotarekin, uh, eta eta eta, eta, eta, eh, ba, ba, badugu gure proiektuan euh, montatuko dugu uh, aurten uh, formakuntza, formakuntzako zentro bat. Aipatuko nizun. Adoz euh, eskupilotak egiten duela gaur egun uh, eh, detenak egin edo federakuntzak egin behar zuen lana eta federakuntzak pixka bat bazte gutzi du bai, eta ustut eh, hori uh, zen uh, keskabate, hori zen eh, Uh, eta berdugu oai uh, bakarrik eh, zentratu uh, afera hortan eta eta lan egin uh, denen artean Eta posiole izan handa? Ah, bai, pilotarekin aipatzen duzu ez, eta konkurentzian sartuko ziste biekite manioa duzu gero. Ez, ez, ez. Uh, dugu eta eta komino bat pasatuko dugu iekin eta ez da, ez problemi. Gure, gure, gure elbidea, helburua da, Eh, pilota. Eh? eta pilota... Eh, eta pilota uh, zabaldu, bai gaztetan, uh, esku, eskuekin, uh, berze espezialitateekin. Eta hori guk uh, formakuntzako zentro bat montatuko dugu, baita ere esku pilotaekin eta baita ere berze indarekin. Haine ondoko gadera zen, dola ah. hilabete zonbait, Eh, plaza begin iragan zen uh, eh, ezkerparetako profesionalen jaketa eta eh, ez, ez jaskoa bine entzinekoan aipatu zinuten uh, um, form, formakuntza zentro bat bakatu uh, egitea salarekin batera zertan ziste hori aktualitatean da edo? Bai, dola, dola mar urte uh, proiektu hori Eh, sortu da duela emapurte. Orduan eh, ez da... Ez, ah, ez da fitxik sortu momentan. Ez da fitxik sortu. Eta hoai, gure proiektuan eh, badugu zentro hori. Badugu zentro hori, bai profesionaleko uh, espezialita, te endako, ez eran eta eskuska eta eta eta punta. Ari zira goi mailako, eh? Ezen, formako goi mailako, bai. Hain pixkat egiten uh, uh, direnak rugbian, rugbian edo... Rugbian, diteke. Bai, bai. Eh? Eta hortan or, lan, lan, gaitzeko lan egine ginen dugu. Eh? Gaitzeko ginen dugu. Eta... Zertan zizte proiektu, zertan zizte hori? Bai? Be, Huai, hasten iz. Huai, ikusiko ditugu jendeak, badugu itzartze bat uh, uh, tuiotan behaz uh, eskupilotarekin eta federakuntzarekin. Janik, janik ados izte eskupilota eta federakuntza, formakuntza zentro hori egiteko elgarrekin? Bai, pentsatzen du bai. Eh? Uh, pentsatzen duzu edo? Bai, bai, ez, no, ez da dudarik. Eh? Ez dugu antolatu oino, bilkura, baina... Ados. Huai, eh? hasten uh, eh? eh? baina neginen dugu zenta pilotaren dako eta berizki eskundako esku, esku, esku da eh, importantena nietako. Eta nok kudeatuko du zentro hori? Be, eh, detenak, eta eskupilotaren artian, komenio batekin, eh, gauza... Eh, nok, nok finanzatuko du? Ikusiko du. Zon bat sos behar da, adibidez? Ez da, Ukaiteko... Ba, Ikusi behar du, zenta, pentsatzen dut, ikusten dugulaik nola pasatzen diren rugbian, rugbian badire, guiteko da bera, ogoi, ogoi kilolariak, bon pilotan, arzen malima dugu, olako Eh, multso bat, bon, uh, gero, uh, diru laguntza ateratu behar ditugu uh, nun baitetik, baina uh, uste dut, Uh, nahiarekin uh, olako gauzak uh, muntatzia aski uh, erresai izanen dire. Hmm. uh, lan egiten aldu DTN-an adibidez? Eh, pentsatzen dut uh, lokari bat eta eta akordio bat pasatuko dugula eskupilota eta panpirikin, bai, hmm. udai Uh, denbora entzina doa, bada egun gutxi hasi zirela, hor uh, baionako trinketen modernoan gainekaldean duzu bulegoa. Uh, zer egin duzu hor egun hauetan, Bilkura enitz, pentsatzen dut? Bai, bilkura enitz, eh, bilkura enitz, eta gero badire eh, ere itzartziak, eh, eh, txempuz, eh, aurten bada uh, gazteko, gazten munduko txapelketa, bai, eh, eskuska, beraz, oitabi urtez Es, eta, palakorta, eta paletan, bai? Eta lagozko paletan, bai. eta oan, berdugu, atxultuki, uh, ufra berri bat, emaitia, baez, uh, uh, ekipa horietan. Nahi duzu ebaliatu uh, eh, e, e, kompetizio hori pixka bat... Uh... Bai, eta, eta, eta gero badire bertzea itzartzeak, eh, bi, eh, bi, eh, bi urte burian eh, Bartzelonan uh, txapel, munduko txapelketak izanen dire. Minatane bai, eta orduan hoai hasiko da hmm. prepakuntza. Eta hoai berdugu denen artian uh, pixkat ezari gure plangintza uh, berritz, berritz, uh, ukaitea gure, gure gure papera mm. olako olako gertakiritan. Prezeski aldaketak izaiten aldira eh, frantzeko ekipetan, entrenatzaileetan, eh, preparatzaile fisikoetan, eh, preparatzeko maneretan, aldaketak pentsatzen aldira? Bai, bai, eta agira lana lanetan orain, eta askifite behaz uh, eranen ditugu behaz nola, izanen diren gure, gure entrenatzaileak, gure biskat Euh, manenak euh, pixka desberdinak euh, egiteko gure lana. Baina irten alut ere eh, nahi duzu berriz ukaiteko gure gure tokia mundialetan ez da mira, mira ekolik, ez da seketurik lana, lana berda. Hmm. Eh, ostion aipatu dituzun kuadro tekniko hoietan eh, nik izen batzuk zautzen ditut aspaldikoak dira, ere ez da, ez da berria hondirik Ez dira kuadro tekniko berriak sartzen zer da hor, menturaz postu, eh, postu historia bada? Uh, oai, dena nirekin, denak uh, nahi duzu, uh, kartagusiak uh, izarriko ditugu main, main gainean. Eh? eta orduan ikusiko dugu nola, nola moldatu eta nola, eh, nola aldatu pixkat gauzak eh, eta sorpesak ukanen ditugu hori eh, segur. <laughs> Zer nahi du, uh, anitza ipaten zen, bai, Michel Poiz zinen da lanean agarazteko jende guzi hori, azkenean? Bai, Bai, kapitania bezala, zenta uh, uh, bada enpresa, enpresa bat. Bazer gana eh, idu guaiakte zutela lanik egiten? Uh, ez zutela uh, lanik egiten berba e, e, e, denetan, hori eh, da, hori da problema, eh, denetan. Guai uh, berba uh, e, uh, lehen uh, goi maila prior, prioritatea, zen, guai... Uh, bon, ez gehiago. Ez gehiago. Bon, gauza importantea izanen da, hori eh, dudak gehiago. Bai. Baina... Eh, bai eh, edamena, bai formakuntzan eta bai bertze, bertze gauzetan, berda zerbait egin eta eh, dena, denen artian uh, muntatu proiektu hundi bat. Eh, Michel Poitz, badut zuretako galdera bat, uh, entzule batek egina, eh? Um, nahi antena txartu. Ez, txiokatu ah. baitu, ah, galdegin bezala. Ah, txiokatu, tuit bidez, okay. Eh, eta uh, galdegi tendu nola, ez dakit gainera diteenak baduen ez ikusi irik hortan, nola ikusten duzu berezkoen mundua eta igotze sistema, Eta nola egiten dugu berezkoen, eh, berezkoak berriz amarturretan ezartzeko? Anitza ipatu dugun gaia, eh, eskali gratieta. Bai. Bai. prezeski, lehenik, badu zerbait ikusteko hortan? Iritzi bat emaiten aldu edo erabaki hartu? Uh, momen, momentutan ez dugu eh, ez, dugu, ez gira sartu hortan, baina uh, detena behaz badu ere uh, bere, uh, bere pentsamoldea. Eta orduan, uh, eh, askifite, behaz, esartuko eh, gira eh, eskuskako komisioa. Ez zira eskuskako komisioan momentu honetan, Momentu ez, egun. ez. beste eh? komisioetan, ere? Baina, importanta da, zenta nahi huzu, uh, uh, ere, hau dire nahi gure pilotako elitak, gure pilotako goimaliko uh, vitrinak, eta orduan berdugu atxurutuki izan, eta berdugu atxurutuki, behaz, uh, uh, lana egin euh, hortan. Eta uh, bai, bai gaztetan... Hago sistemarekin zu pertsonalki? Uh, Zeta igotzen zira, baina netzira jausten. Uh, igotzen zira, baina ez zira jausten. <laughs> Euh, euh, berba, sistema hori berba, berritz, berritu berda, e, berritz ikusi berda. Eta bagazak? Barajak ez dakit. Zek, zaila da. Eh? Zaila da, zaila da, zenta ah, eh, formula... Entxatu eh, izan, entxatu bai. izan eh, dira formula desordina. Ikusten dugula, eh, bertze kiroletan ere, gauzak ez dide haintximpliak. Hmm. Eh? Orduan, bon, berdugu eh, pikat lana hori buruz eta bon, txekituko dugu. Hmm. Doi duia, finitzeko, Michel, ondotik gabiri itzaman behar dugu, fite mintzo da, baina badu gauza anintz erraiteko. Uh, Michel, uh, ondoko egunetan, zure zer uh, duzu, uh, dete Kapitain gisa ari naiz, eh? Este eh, buruntan, eh, bon, final, final, final lehertiak bat eskuska, bai, eh. bilkurak, eh, itzordu importanteak? Bilkurak, guai baitut ere bilkura, bilkurak behaz gure uh, teknikalari erekin, eh? piskat mollatzeko misioniak eta eta eta helburuak ere uh, ferankutzako jendearekin, mitzunitzen, edo, duela bi, bi, uh, bi ari nintzen, uh, eh, mintzatzen behaz eh, ligako presidentarekin, uh, elduen uh, laumatean... Soin liga. Eskolegiko. Eskolegiko, eh, ja. Eh, elduen uh, lehun batean behaz uh, bada Tolosako uh, eh, ligako uh, nausia, mm. eh, kondon, hmm. kondonen, eh, han joanen iz, uh, eh, ora, eh, egun guziz uh, bada zerbait uh, egiteko, eta pixka-kapixka gure uh, gure xarea eta gure pro proiektua ezaiko dugu. Azken minuta goitatu du, baina badugun horbait, Pantsika? Bai, badugun zure bat, bai, zure da. Txaldeon. Bai, erazaldeon. Nor, zira? Beni uh, eh, iriburutik. hiriburutik. iriburutik, hiriburutik. Eh, Michel Poitzen dako galdera da? Ez, ez, ez da galdera bat. Oaga. Ez da, ez hauzen dugu elgar. Erraiteko zen makarrik, uh, eh, zer demora galtzea, uh, izan, izan den hor hamar urtez edo hamost urtez, eta uh, zantre, uh, antrenamendu zantre hori, aipatu zuen jaren idu da hamar bat edo hamar bost urte. Eta jaren, nahi zituen, nahi zituen ezagri nahi bozu... Uh, uh, eskolegi guzia nahi zituen ezagri zantrotipi batzu, eta elgarri er, guzi ikusteko barneko, al, barneko aldeko piruta dio behenak antrenatzeko, eta eta kostaldekoak beste, beste ituki batean, eta borderen zirenak borderen, Parisen zirenak Parisen, bazuen, bazu, bazuen jadanik eta proiektu eder bat, eta akabo, akabo egin dut, eta pentsu dut, biziki demora gura, ara ez Eh, berriz eh, demora hori ahapatuko dugu. Bai, entzatuko gira, eh, razoin duzu, eh, demora galdu dugu, baina nubarain denen artian eh, entzatuko gira pixkat eh, joaitea aintzinat. Minesker, Frantzua, apartarturik. Bestalde bat hartio eta hortan muratzen dugu, Michel Poetz, esker mila, biztan dena eh, hor zaitugula eskupean, eh, beraz eh, ez dugu usutan izan deten Euskaldun bat, azteko ez azken urte hauetan, beraz bai baliatuko dugu, ezkesa berriz, berriz dintzira ikatzera, mire esker. Bai, bai. Deitua urrontzi dantzan ikusgarria. Urtarilaren ogoita iruan, azparneko mendeala gelan, sortziak terditan. Lehen partean, elgar oinkako aurrak. Bigarren partean, elgar eta oinkari taldeetako dantzariak. Aintzin eta ondotik, taloak eta ostatu animatua. Beraz, urtarilaren ogeita iruan, denak azparnerat. Euskal Iratiek antolaturik. Jokoz segitzen ari zireztela Euskal Jatietan eh, eta gure gomitak beti galderak egiten segitzen aldu zue. Sokatiraz hariko baikira hemendik aintzina. Kalakaria, eh, demura gutxi badur bariatzen du Gabi Etxartek eh, badakit. Gabi Etxart, goma gaineko sokatira xapelketa, beraz e, nampukat alda, e, aste buruntan ibagan izan da larun batean, gipuzkoan, nampukat alda berriz hor punta-puntan, seionta berrogoi kilotan. Bai, bera lehen nahi duke zorionak egan Michel Puitsi, hon eta kuraia hon. Eta ostion esan du eta izan entzirel, bazirana jo hogoi jubilari goi mailean, bena hiek ez dute bertzelanik egiten, pilotariak dira laurari, dira bertzelanetan, bon, bera jale zuerte hon eta kuraia hon. Beraz gu eta ibarrako, ibarra joan gira, ba, asko goi mailean, bena kasu, dila hilabete bat, ginen, Bitean ikusten zuten, lau lau goi mailean girela, sei taldetari bagintuen, hiru talde guk, askotan, askotan konten ginen finalean izaitea, eta finitzen ginen azken bietan, orai, beti finalean gila, binan, pentsu dugu lehen bietan egitea, testugu egiten, jobe da behar bada, ez lehen bietan egitea, ezin ez eta, azken bietan egitea. Alainan, alainan. Sigur da, sigur da. Alainan. alainan. Ba, da pilota emezela hobeda irazte galtze baino, eh? Ba, ba, ba. Ah, bera, bera, nik gana dut, asko guzti dute lehen bailean izanen girela, Ez gira berbala izanen Bada, buntia bat orzistela la ere niapurak, eh? Ba. Dila, dila pala urte jauzi bat eman duzi, alaike? Ba, Lehen iberda eran niapurak, dela oaiko txapelgoetan, talde zaharen zaharena gu hor gira, oita bost, oita urte honetan. Ah. Abadino, lesaka eta horiek, etorri dira gero. Bai, Anartean, bai. galdu gira, binen gu beti hor gira. Ege eh, da, azken, azken irula urteetan. Bai, bai, bai, bai, bai, ongi gira, ongi gira. Jauzi bat eman duzera. Ongi gira, bai. Bo, joetan, zonbat, zonbat uh, gizon dira hor? Sortzi ba, zorkiotan, sei alde dira finalean. Ez, sortzi eh, tiralari dira? Sortzi tiralari, ba, bai, sortzi, sortzi tiralari dira. Bataz beste zepixu dute horiek. Sein dute behoi kilo? Bai, bina... Ah, ba... <laughs> Eh, mat, matematiketa... <laughs> bata beste, latonoi kilo, bata beste, bina... Badira... Olatz, parte hartzen altzinuke, latonoi kilo, se bon, pasatzen zira. Baina, bon, bai, esta... Badira batzuk bilo. Galdea, galdea, esta... Hain gaiztoa. Zeren guk, uh, gure modua da, uh, pisura txartzea sortzietan. Beidat, sin eta ipe, sin eta ipe da... Zer da ba- hori? Sin eta ipe, badia, sogatira nartzen direnak. Handako, ba, ba, bai, sinak nadira sukati Eta han, xinetepe badute politiko bat, aste osoan... Ez dute jaten. Ez, gutienik hiru horren sukatira eskolan. Eta, hei, ba, berda, baiak Ta, Eta, heiek, seute begoi taldea, bako txela autoroi ez duzu batek ere, bosteun gama gehiago, edo bosteun gama gutiago. Amo. Hala. Baitu, tipio dira, xinak. Ba, bine, esan berda, Dere uste dute, sokatira hor dela eta kirola bat kirola bat. Ez, uste bano karkula gehiago behar da sokatiran, uste bano teknika gehiago... Baina, hor, ez zion eta e, sortzi gizon, ez zira obligatuak denak latan oitea. Hoi egiten dut, gu hono, ah, ah, ah. pixka bale, hen moduan gira, zion eta behar Eta zer da, obekida, sortzi e, gizon laro gehiakoak? Eta da, zenta... Eta sortzi gizon laro Dira, hamabi gizon gehiakoa, sortzi oiko taldean txartzeko. Ados. Behar dira, oin, Baina tiratzeko, ordein, tiratzeko, obeda, gizon guziak pisu berekoak, bai, ez eta... Bai, bai, bai, bai, bai. Ados. Zenta, e, zenta, ordeinkariak ordein kariak duzularik, ebitara diozu nahuzo postuan. Ados, ados. Zenta, gaixotzen bali bada, tira mementoan, biagena, edo hiruagena, behar duzu, edo zoin txartzen ahal. Baina salbo gure moduan, ez dugu beti, gaixotua denaren ordeinketari... Eta zer maitin duzuna, pizuenak gilean? Ez, ez. Hori egin nuen, puntakoa ez da azkarra izan <laughs> Ez, ez, ez, ez. Hoi lehenko modua, hoi, dole paleuko moduan da, hoi. Ah, dole paleuko moduan. Go, go kirola moduan. Be, behar da, behar da, Derra lehemizik aldi. Bai, bai, ongi da, ongi da, ongi da, ontsa berestea uh, eh, erri kirolak udan ikusten diren eh, festivalak. Ez udan badira kirolako festivalak, eh? Eta egiazko... Bai gorin, bai badira kirolazkoak. Eh, badira, uh, Nafarroko txapelgoa da, Kirolazko txapelgoa, bai, eh? Uh, uh, Oie, eh, Baina, Dono Palu ez da, bazte geratu behar. Dono Palu da, uh, xura bat. Ta, Dono Palu medioz gu sartzen gira. Baina, Dono Palu gertzen bari bat Gure artean atzen diren kirolariek, ez duzu gehiago Dono Palu Ke aldatu dure paloiko talderi, ez gure txeko teknologik jara joitea. Hori da, hori da pilotan... Ez dira, bardi ez da bat bertzearen kontramamea. Ara, pilotan... Dira, bat Pilotan bestetako partida bat eta xapelketako partida bat ba, kompazione. Batek bestia hasten du. Hori da. Batek bestia hasten du. Eta behar lehiakin, ministeritzak onartu duela... Frantziakoak. Frantziakoak, onartu duela sokatirako antrenamendu eta... Uh, federazio medioz antrenamenduko eta etxe biloa pastea. Ados. Eta beraz orai, eta hemendik ESKOLEGETIK bat edo biga bialiko ditugu Bretaña pasten da, eh? Han antrenamenduko eta karta dute. brebeta Eta eskualetan sartzen alko dira. Ados. Eta asean ez jadari pixka bat ikusten alko beruzekin mira, pixka bat bakerik mitzatzen. Nork no dira joa japurrak eko taldeko ez, ez, ez, uh, ustaritzeko bat, nahi da onartu du, ba, behar da pixka bat gaztea, behar da denbora pixka bat duen, eta ez da gigu susen, nora behinan, uh, eh, apirilean behar da formakuntza bat. Ari da strukturatzen, sokatira? Bai, uh, eh, gusartu gira, FNSMR da, eta baserrietako kilolarien federazioa. Frantzisez nola da? Federazio Nacional de Sport Amilio Rural. Ados. Heldu eta, eta basa kirolarien, bera badira asko, eh? Eta sokatira bada, ba, partikulazki, brotenian. Ados. Behar da, egan, frantzian badirela, mila eta bosteon, bi mila sokatirari. Hmm. Baina, hoietan bagre hartzen ditugu, dona paro mezala, egon baten dako hartzen direnak. Hmm. Uh, alieko, alieko eta departamentuan, uh, ma, uste dut, ustailian eiten da sokatira egun bat. Ehunta hoita bost, sokatirako talde. Hmm. Heietan, hoita hamar, emazte sokatirako talde. Baidan, bat, jameka mila beharari, ikusari. Eta, berdeekin, ez da bakarrik eskoalegian, eta departamentu askoko Federal Oi, fe, eh, eh, federazioa sartu da prefeturetan. Prefeturak manatzen du. Eta okantut, hiru prefeturek manat, eh, galdatu dautena, nola behartzen sokatira strukturatu. Eta emeki da, eta strukturatzen zen, eta pentsu dute olimpio sartuko dela hemendik uh, hamar bat urte buruan. Hmm. Gingiten berriz uh, eh, Euskadiko Xapelketa untara, uh, azken tiraldia izanen duzu, edo azken, ba, egu, azken eguna... Pisu pisurtan. eh, bai, pisu hortan. Seunta uh, eh, ibagan. Lehenik, Niapurrak, uh, e, e, aipatu hau zu, eh, baina espeletakoa da Niapurrak, baina ez tira tiralari guziak espeletakoak. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez ba, badira. Ba, badirea espeletakoak. Ba, ba, ba, ba, bai, ah, ba gehien txuek. Ha, Ba, gehien txuek. Bai, hogeietarik... Baita, baita merkatu ere, esokartiran. Eh? Hogeietarik... Ba, bina, merkatu... Eostea zeldu dira ez dira saltzea teldu. <laughs> eh, egiten dute, japurak entzertzea. Ez da japurak joan, partikulazki egin. Japurak erazten du ez du saltzen. Ber, gauzat egiten dut, ez bagintu jutsikoak, gabadikoak, baigorikoak, ustaritzekoak, ez ginuke egiten dugun egiten. Baina ez barire japurako, jutsikoek, gabadikoek, baigorikoek, ustaritzekoek, ez dugu egiten egiten. Hara, sosa onkitzen dute? Ez, ez, ez. Ez, ez, xautzen, bazkerietan eta farietan. <laughs> eta sardoteietan. Entzule baten mezua, Gabi, um, Gabi xokatirako deteena, plazer egiten duen zutea, zoin sustengatzen duen, bere kirola, hala, gure entzule batek eh, Hala, e, Egi asko deteena zira zu xokatiran. Ez, ez naiz di, deteena xokatirakoa. Badea. Da, bai, bada baino, ba, deteena, ez da de, ba, be ofizioa, eta herri kiloren erakostea du, da, eta Serge Falezan, Maloruski ez da munduko txapelko etortzen eta tandon da boztu du, behinan, ben ofizioa du, sokatira, herrekin horren erakuste Bretañia. Bena, nungoa da. Bretañakoa. Bretañakoa, eta hoi da, guai, frantziako, sokatirako buruzagia, eta horrek du onagarazi, eta frantziako ministeritzari, dirua biltzea, eta logaman egin dugu, ah, guharritu gira, nolaz, izan den honbeste jendek behar duena. Edo gaman pollita zen, zen eh, goi mailako tiralariago ziren. Eh? Ze, badira lau talde, Irlandakoak, holandesak, lesaka, abadino eta inapugak, bost horiek, munduko txapelkatako, eta txapelko bat irabaztena galdute, ez dute egiten irabaziko dutela. Hmm. Badira bostalde, munduko txapelko dutela. Nokira zizuen lukaman? Uh, eh, holandesek, ah. inapugak biaren. Azka, <laughs> azka, azka, azka, azka, azka, azka, azka, jatekoa. Txokatira guzia egin dute jauzean gabe. Ah. Haur batzu ez izan dira. Uste zuten, eh, lugaman, uste zuten izan ez, zutela jatekoa. Izan dugu lugaman, ah. Bira, ez behar zena. Eta, <laughs> kanporaketan, kanporaketan, derakina bazi, Eta finalean galdu... Eta txaldean akabu. Go, gose greba, ba, bera gosea zuten. Eh? E, gabi, preseski hor, ibiako itzuntako azken tiraldiaz mintzatzeko. Egan behar dugu, zerbait uh, lehen zireztela. Eh? Ba, ez, ez, ez gira lehen. Zoma tiraldi izan da guai. Eh? Bai, lehen ziste hor. Ez, lehen izan gira joan dela Ah, joan dela umatian. Ba, bina, ba, dira. ba, bina, azken ginen, haitzinoko la umatian. Baina, la umatuntan... Eta duetan, bien artian, bien artian, ez, etako. Ba, izu guai, ez gituzte behar bat denek entzuten, orteko egiten handuko Ez du neok entzuten. Gu, gu, zorako mailean gilelareik. Hoartzen ginen, meilekoek, karkunan zirara, ez dutela beren talde hoberena agertzen. Ah. Gu gauza bera egiten dugu. Estrategia egiten duzue. Erreiten dut, sokatina dela, kilonari buruz gehienik behar denan izan. Behar da jakin. Noiz tiratu, noren kontratinatu, hoi dugu, behar da logaman egin ez duguna, mm. behar ginuen talde baten kontra galdu, Baginakien, bagdi lehen girela, ez dugu egin. Atope izan dire Irlandaren kontra eta gero Holandesen kontra. Ez ez, Holandesen kontra ere, Otope, gal, galdu duteko kontra Holandesek. Ah, bon. Bera finalean irabazi, eta egin egu barok erkulak egiseko egin. Ostio nahi dituen tiralariak, Gabi, eh, diaz ustu dintzinen laik unat diokozkan, pora ipatu zinuen eh, gazte bat, eh, untsa elduzena, eh, ainoa eh, itur bidean ba, uste, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Ba, behoi, hoi, hoi, nahi du, kirola dela, berti kirola bezala. Baina, bai, bai, me, rubian hau txiru, ez zokatiran. Heldu el urtean ikusiko. Kusiko, ungi pausaturik eta berriz hasiko, eta, bai. Hoi, urtean ez du ziukan, me. Ez du, hua, ez da hua bakarrik, bat ditugu bertzea atzure, oso honak. Bat ditugu ba. bertzea atzure, oso honak. Lago zortak bat, lago zortak bat, nobria janik. Janik noblia. Ah, ba, oso hona. Oso hona. Gaztea, gaztea ere. Gaztea bai. bai. Rubian nahi zera da bat. Zoin postuta nahi da. Biaren, iruaren, lauaren, binan biharren eta oberenik. Eta behar bada mendik zu metrotore moruan lehen. Ez dugu denbora nintze, baina pixka bat pedagogikoa izaitiko gere, jendeak mentroaz ez, dut, ez ulertzen, goma, goma gaineko uh, da, nahi dugan, gomaren gainean tiratzen duzu. Eh? Bai, bai, bai, eh? bai, hoi, hoi dago, eta... Ez da ba lugan bezala. Ez da bate, bate, bate, bate, bate lurrean bezala, lugan, lugan delarik, behauzu zilo batekin eta zilo hartarik berla ateratu, baina, kasu, bada bertze gauza bat. Lurra, da, egon batez, baina lurra izetan alda euripian, izetan alda belopian oso gogorra, izaten alda istilpian, izetan alda belarpian. Badea, badea beste goma lurra parte. Ez, ez, ez, eta hoi, kino laguzi eta mesala, bada, barnekoa eta kanpokoa. Ara, barnekoa eta kanpokoa. Hau dor, endor, pilota mesala bada, pasa librea, bada, eta trinketea, bada, trinketea, Idekia, eta bat atriketa etxia. Zoin da erresena, sokatiran. Barrena nola kampuan? Edo zailena? Ah, nola den. Nola den, pilotan bezala zer da erretxako xistera ala, ala Nola den, bako txabeetako. <laughs> ba, bena, hor, barnean da, baina bada tapiza hori goma gaina ditzen. Ba, ba, ba zenta, nundu, bertzenaz, bertzenaz, nunda bagne bat, denetan berdina litakeena, sokatiran lugean atzeko. Beraz, denendako egiten da, eta zola berbera, erretak kautsuzkoa. Mm. Ara. hor, eh, ez da indar behera egiten, ala ere, uh, ez. baten gainean, edo kanpoan uh, zola estelarik agasusena edo... Ba, ez, ez da indar behera. Ez, ez, ez bate, bate indar behera. Bon, gu, gauza bat, gu lurrean txartuko gira. Lurrean behar dugu hasi behar badamendik urte bareaten moruan. Hoi arte ez Lurrean ez duzitan. Ez dugu egin. Behin izan gira, antrenatzen, hego aldeko txapeldule kontra. Eta? Eta lehen bizik egon iberi irabazi. Ziek irabazi? Ba, zen, Gok irabazi. Ba, leheno behar zinuten hasi hor hartzen. Ba, bila, ba, haizu. Kasu, eh, menturaz txapeldunek estrategia iten zuten, ere. E, <laughs> e, be, behar da jakin, lurrian hartzeko behar da lurra. Ta hasi... Ba, Ezpedetan bada lurra edeika. Bai, harikira eusten. Beriak saltzen dauku, lukpeza bat. Eta, errazu, bila, lurrian antrenatzen dena, hartolanda bezala irautzen da. Luga berezia da horion, behar ez, ez, ez, ez, ez, da, den bezala. Bina, sokatiran, lurrean antrenatuta neguan, ah. hartu alandatzen alduzu, hartu ere iten al. Agun diraulia. Eh, behar duz, zena Eta hortekotz, ginen dugu arruila bat. A, ah, aba, bat, eta hartan emanen lur berezi bat, udan, ur pixka bat isuriko, Erra nahi duzuna da handeatzen dela lujan. Bistanda handeatzen, harrotzen. Urte guziz beharko duzu eberritz eh, harriatu uh, eta hori guzia. E, eh, haste magia, bi hilate guziz. Bi hilate guziz. Ba, ba, ba. Hoi da, lur, emaz, emaz, eman zizte lurrean txokatiran, bon, alien itetu zenak egunta hori tamar uh, eh, bat uste sortzi tiraleku. Hasten dira lehen lauetan, eta bukatzen bertzen ba, lauetan. Zomat, bi metroren zabaltasuna aski da, edo iru metrorena? Ba, da izkiztu sortzi. Bertuzu, bi, bi metro, metro, ba, bi metro apopresz. Beinan, ba, badira pentsiak ezpeletan, eh, hala ez dira. Ba, behinan, pentsiak, nola usta ditugu sokatina nahi zen eta. Behar da sokatirakoa bertzeraz pentsa xeatzen bai, bai, dugu. Andeatzen. Ah. Hau ez da lauraria. Seguliz. Bate, irikoa, irikoa. <laughs> Bai, betzi den irikoa. Baionatik eldu da ez du lujandirik ikusten. Ah, betzi. Gabi, doidoia, xe eunta berrogoi entzat, beraz, badaki gularu matuntan dela eguna ondia, eh? Bai, bai. Aldiz, xe eun kilokoen xapelketa ere hasi da, joan den ibiako itzen, ez da fini, eta horre ez zizten gezki. Hirugajen. Hirugajen. Hirugajen. Baina, a, ez... taldea, B taldea, mekin ba, Ba, azkenetan, miran. Estrategia, hor. Ba, ez dugu arra esan gehuzitu hor. Miran, ba, behar dara, Ba, behar ez dugu gure talde berera eroko txiko azken momentu hartio. E, eta kusidot badela, be, seien kilo hortan, bai honako talde bat, ere? Bai, bai, bai. Me ah, behia da talde hori? Ez, ez, ez, eh? badia espaldi ari dira, gehozuk atiran, eh, bai honan, eh? Ados. Ba, bute, talde pulita, seia egin dute, ikusiko, elduen aldian zomate egin duten. Beti neskaik ez? Mementuan ez. Zendako ez? Hola baita. Estiro guintzen? E, eh, ba, hanbala, hanbalari dira, ba, ah. Etorriko da, neske mementoa ere. Etorriko da. Fin, finitzeko, Gabi, uh, larun batekoa ibaran, behaz, eh, gipuzkoan, uh, somataldiz ziratu bako zuet, denek denen kontra behar? Bai, sei talde. Sei aldiz bako zuet. Bostaldiz. Uh, bostaldiz. Bai, so, zentak gure kontrastu guiten. Ez, alaz. Ez da, bizikit Somat, uh, somat uh, irabazi behar duzu esapaldun izateko? Denak. Bat galtzen hau eh, akabo? Ba, zer, egen dairo mertxatik denek irabaziet Nola gerta, ala ez, ba, ala ez. Ba, bo, ba, ba, misten da bina, gale. Matematik NSGB baina... Baizu zer den, mementuan talde guziek, mundute helburu bat, munduko txapelgoa. Noiz da? Eh, Otxailaren, hama, eh, hebe sortzi, netzi, hogeita oita batean. Nun? Holandan, holandan, Holandan, holandan. Hor, fitizko Bai, bai, gu hama tartuko du heikazkina. Basoazte? Basoazte, bai, bai, bai, hoita bai, bai, bai, bai, bai, Zalde, hoita eta neska bat. Tu? Ah, kinezia. Ah. <laughs> Kineziako. Eta... Ah, tolo sakoa, tolo eh? Bauzu esperantza, iraztego, igandian, elarumatean? Espero du, hortako joan gira. Espero dugu, irabaztea. Eh, untxa... Ez da gure pizu oberena. Ez da gure pizu oberena. Zein da? Sei honekoa. Sei honekoa. Baina, xapeldunak ziste, jazko xapeldunak ziste. Sei honetan eta bosteuntu joetan horietan. Sei honetan behoko Bigarren. Bigarren. Bigarren. Ah, lehen. Ikusiko, lehizaka hor da, hor da. Ai, Geo, bi, uste dut gizon bila prestatzen ditugula, ibagariz, eta ibarrak, maren bat uste kolpatu asko. Hobenak. Ez, badakite ez dela hobenak. Guk besteri, beste guri prestatzen dutularik, badakigu ez dira hobenenak. Eta zemela? Iaz, iaz eh, jaz etorri ziren egin jokoz gauza bera, eta ondotik irazi zinuten. Hortako dut egiten. Hortako dut egiten. Hore, hortan uh, utziko dugu, azteko esker mila gabi, beraz, uh, eh, xokatiraren promozioa egiten duzulako beti biziki azkarki, eta umore honez gainera, esker zaitugu. Esker mila ere, Michel Poetz, oino hemen baitzira gurekin, eta guk hortan usten dugu, buratzen dugu, asteburuko kirolekin, bai, baita frango ustut, eh? Eta nola, lehenik eh, Kirol eh, magazina zurekilan, eh? ostira luntan berean eh, berri sailetik landa, zazpiak den gutitan. Ondotik pilota zuzenean berezkoen buruzburukako lehen finalerdia ahangoitzeko trinketetik, eh, bilbao batitea dukazuren kontra. Memento berean, eh, Bayona Karkazon prodebi mailako partida, jandozetik ariko gira. Igandean federal, federaletako errukbian maule kastanie eta Nafarroa Peirogan segituko ditugu atxaldeko iruonta iru eta bostetan berritzere pilota berezkoen bigarren finalerdia armendaitzeko trinketetik lahald waltariren kontra hariko baita zuzenezko saio frango euskal eta gurekin izanen zirezte biztan dena.